خدایا کی روم سوی مدینه خدایا می روم سوی مدینه بگشته از فراغش سینه بگشته از فراغش پارسینه خدایا کن نصیب مال غایش خدایا کن نصیب مال غایش که داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه مدینه خدایا کی روم سوی مدینه بگشته از فراغش پارسینه بگشته از فراغش پارسینه خدایا کن نصیب مال غایش خدایا کن نصیب مال غایش که داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه که خفت است در آن شهر رسول الله ان شاه اقدس رسول الله ان شاه اقدس ابو بکر و عمر جان در کنارش ابو بکر و عمر جان در کنارش خدایا گشت این ما بیقرارش خدایا گشت این ما بیقرارش خدایا کی رغم سو سوی مدینه خدایا که روم سوی مدینه بگشته از فراغش پارسینه بگشته از فراغش پارسینه خدایا کن نصیب مال غایت خدایا کن نصیب مال غایت داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه روم سوی بقی دیدار عثمان روم سوی بقی دیدار عثمان که میرا جا گرفته بر دلو جان که میرا جا گرفته بر دل جان علی را گرچه آنجا من نبینم علی را گرچه آنجا من نبینم علی جودش به خیبر نمایان علی جودش به خیبر است نمایان خدایا که روم سوی مدینه خدایا که روم سوی مدینه بگشته از فراغش پارسینه بگشته از فراغش پارسینه خدایا کن نصیب مال غایت خدایا کن نصیب مال دلشوق مدینه که داریم ما به دلشوق مدینه روم آنجا بگویم من سلامی روم آنجا بگویم من سلامی کنم با شور و شوقم احترامی کنم با شور و شوقم احترامی به سردار و شفیع کل امت به سردار و شفیع کل امت که او از سر و امت که او از سر و سالار امت خدایا کی روان سوی مدینه خدایا کی روان سوی مدینه بگشته از فراغش فارسینه بگشته از فراغش فارسینه خدایا کن نصیب مال آیش که داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه ابو بکران رفیق و یار غارم بکران رفیق و یار غارش که جان و مال خود کرده نسارش که جان و مال خود کرده نسارش عمر من شیر مرد و شیخ دانا شیر مرد و شیخ دانا که از مش بشد اسلام و ویدا که از مش بشد اسلام و ویدا خدایا که روم سوی مدینه خدایا که روم سوی مدینه بگشته از فراغش فارسینه بگشته از فراغش فارسینه خدایا کن نصیب مال غایش خدایا کن نصیب مال غایش که داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه حدیثی این چنین گفت چنین گفتا پیمبر بود عثمان ز جمله با حیاتر بود عثمان ز جمله با حیاتر چهارم یار پیغمبر علی است چهارم یار پیغمبر علی است ز ارنوی ادابت او بری هست ز ارنوی ادابت او بری است روم سوی مدینه خدایا کی روم سوی مدینه بگشته از فراغش فارسینه بگشته از فراغش فارسینه خدایا کن نصیب مال غایت خدایا کن نصیب که داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه بگوییم ما برای هر مسلمان بگوییم ما برای هر مسلمان مبارک عیدتان باد ای عزیزان مبارک عیدتان باد ای عزیزان لقای پاکت را خدایا لقای بیت پاکت را خدایا بلطف خود نصیب ما بگردان بلطف خود نصیب ما بگردان خدایا کی روم سوی مدینه خدایا سوی مدینه بگشته از فراغش پارسینه بگشته از فراغش پارسینه خدایا کن نصیب مال غایش خدایا کن نصیب مال غایش که داریم ما به دل شوق مدینه که داریم ما به دل شوق مدینه خدایا کی روم سوی مدینه خدایا کی روم سوی مدینه بگشته از فراغش پارسینه بگشته از فراغش پارسینه خدایا کن نصیب مال غایش خدایا کن نصیب مال غایش که داریم ما به شوق مدینه که داریم ما به شوق مدینه بر محمد و آل و اصحاب محمد صلوات